Evo kao što smo i najavili, mora da ispoštujeme i nas i vas, poštovni slušalci. drugi deo smo emisija, a drugi deo emisija je, kao što smo rekli u početak, su pitana i odgovori. Pitano od voditelja, pitano od naših slušalci, da upoznime naši slušalci, da možda ne posjetite na naše broje koje su dostupne, 044 kao 049365484 po mogućnosti možda uvaži me slušalci na Skype ili na Facebook neko je pitane ako već se možda stigne a pitana koje se na telefonu i oni će vidjeti direktno na javnost priključenje. Uvaženi Efendija, ja bih krenuo danas kad su emisija, ali pre nego da krenem su emisija da im posebno naše slušalci koji slušaju glas Radio Bamus i koji komentariše za naše emisije bez obzira, posebno za naša kuća, to je za Radio Bamus. Radio Bamus je za svi otvoren, Radio Bambus je stanica privatna. Radio Bambus uvijek reče dobre ste došli svim, ali morate den, dva ranije da zakažete da gostujete bez obzira struka, emisija, družene i tako dalje. Danas kad smo u sobota su našeg gosta Idriza Bilibanija, pitana koje čime je za nego od strane slušalci slobodno možda se obratiti jer se ja imate vi veću pravo u ova emisija nego ja kao voditelj pitana naše, Toliko bilo za vas, a svega se vraćame u naša emisija, drugi dio. Uvaženi Efendija, da li će postavim ja spreman eh, sa pitanje za šira javnost? Inša Allahu ta'ala. One koliko Allah podari znanja. Pa da mi pitanje koje je za šira javnost jer eh, dosta reče naši slušalci baš dobro što postavljate i ima je tu knjige koje ste doneste za nagrada. Neće ni biti nam teško da ni odgovorite i da dodelim nagrada koja ste ga donesli ovdje u studiju. Da, Eh, inša Allahu pitanje glasim eh, ali koliko je djece evo mada ovo pitanje je bilo ali ćemo preformulisati pitanje eh, djeca poslanika sallallahu alihi vseleme su preselila za vrijeme njegovog života još dok je poslanik Muhammed sallallahu bio živ koje je dijete jedino dakle dijete preselilo nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve Dakle kako se zvalo dijete, da li dakle bila kćerka ili sin, koji je dakle preselio nakon smrti poslanika sallallahu ve wasallam. Ako smo čuli poštovani slušalci pitanje, možda se javite na naše broj telefoni jer oni se dostupne i na raspolagane. Ja ću ja krenem ova emisija malo u drugačije forma deneska, možda će biti čudna i za naše slušalci. Evo već telefon zvoni, ipak slušalci ne prate, da ga čujeme ko se javlja, mi tu je naš glas Radio Bamu, sve da se čuje. Halo, selam, izvolite Radio Bamu na veza. Ало? Ало, саламу алейкум. Здраво, алейкум салам. Поздрави шејка и тебе во студио. Шајно. Фала, фала, селам и за вас. Дете кој е преферило после смрти посланика Салалова, да, але веселе ми е била Фатима. Фатима, ради Аллах. Леќи, ако би сум знал ја тачно одговор, би ти рекол да е тачно, може нека да е тачно. Да, да, тачно е. Значи, чим слушалци јави одма, значи, нити се послужи воз литература, нити од интернет, значи, знев чим одма се јави. Dobro, Šajn, hvala ste nam za još jedna knjiga, po drugi put eh, vi odgovarate na pitanje. Hvala. Hoću selam preko radio sve našim slušalcima od Šajna koji cijeli naša ova emisija. Znači, poštovani slušalci, evo smo završili i su pitanje koje je bilo za javnost, na se javio, pa možda bi bilo malo eh, poteško da se postavi nekuje, ali nikoja ne je teško ništo, kad već slušalci znajete. Da. da su naša emisija, lakše se ni vide svega jer ne očekujeme odgovor od naše slušalci. Veli, Vake emisija će vidjeti daneska. Lično za mene, sam bio jedna grupa, sam se vratio druga grupa, poslije možda mi viđe dvo treća grupa, tija rabota takva, ali znači zloupotreba nikakva. Pa veli jedan, te zloupotrebuje i lošo zbori za tebe ti, a ti si još ovkini. Ja znam sam odgovorim, ja da dobro zborim ja, kako će reći. Znači, moje dela zbore dobro, a izbori zbori se ja recimo tamo za odgovor što dobije po ovoga slušao, znaš ili neko drugo drug, ne me interesuje. Da povežem što sam svoja, da li možete da mi kažete nešto verski kakva je situacija poput ogovarane? Da. E, što se tiče ogovaranja, znači najprije moramo da definišemo šta je dakle ogovaranje. Ogovaranje je definisao Allahov poslanik sallallahu alaihi riječima kada kaže da je to da spomeneš svoga brata po onome što on ne voli. Vidite pri odgovor. Halo, selam, izvolite, radio Bamuzna veza. Halo? Selamu alaikum. Ve alaikum selam. Ako možda jedno pitanje za šeha. Ajde, da čuje me. Selam alaikum, ja šeha. Wa alaikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Da je dozvoljeno da se grade kad javlje na grobišta. Znajući da je nešto od sebe za kavu za grobišta. Dobro. Dobro. Još nešto? Znači, sme čuli pitane, e, dobro bi bilo da nastavite. Ajde, hvala što ste se javile. Uvaženi Fendija, dajte odgovor na pitanje e, naše slušateljka što se javila, pa onda će nastaviti su naše pitanja, se uvijek prisutne tu je. Da. E, što se tiče izgradnje džamije, dakle pitanje dakle se sastoji iz dva dijela ako se ne varam, dakle bilo je prvi dio pitanja, a to je izgradnja dakle džamije na groblju i drugi dakle bio dio pitanja ako je dakle groblje uvakufljeno, ako sam dobro shvatio jel da e, slušateljku. Znači što se tiče prvog dijela pitanja, izgradnje džamije na groblju. Ukoliko se dakle džamija gradi na groblju koje je još uvijek tu prisutno, tako da će dakle groblje biti ispod dakle džamije u temeljima džamije, a džamija se gradi iznad njega, on iznad tog groblja, onda to nije dozvoljeno. To je dakle haram i zabranjeno jer je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme prije svoje smrti rekao Allah prokleo jevreje i kršćane, grobove svojih vjerovjesnika su uzeli za bogomole. Oni su grobove, dakle, svojih vjerovjesnika uzeli kao mjesto gdje se čini ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga su učenjaci složni da nije dozvoljeno izgrađivati džamije i mežđide na grobljima. I ukoliko dođe do takve situacije da se treba, dakle, izgraditi džamija i da ne postoji, dakle, drugo mjesto, adekvatno mjesto, osim, dakle, mjesta na kojem se nalazi groblje, onda je obaveza da se groblje premesti sa tog mjesta na drugo mjesto. Obaveza je da se to dakle mjesto gdje je groblje, da se to groblje prebaci dakle sa tog mjesta na drugo mjesto, da se otkupaju dakle grobovi, da se sakupi, sakupe dakle kosti, a da se zatim nakon toga prebace na drugo mjesto, dakle u drugo groblje ili na neku dakle drugu lokaciju. Kada se to uradi, dakle zemlja nakon toga postaje čista, više nema dakle groblja i nema nikakve prepreke da se nakon toga izgradi dakle džamija na na, takvim, na, takvom mjestu. Šta više dakle poslanik sallallahu alaihi wasallam mjesto koje je uzeo za džamiju. I tu su dakle postajala neka groblja ljudi dakle iz džahilijeta pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio da se iskupaju i prebace na prebace na drugo mjesto. Stoga ako će se postupiti na ovakav način u tome dakle nema nikakve prepreke. Ali imamo dakle drugi dio pitanja, a to je ako je dakle mjesto uvakufljeno za uvakufljeno za groblje. Ako je dakle mjesto uvakufljeno za groblje, namjera dakle bila dati je vakuf za groblje, onda dakle tu osnova je da tu treba ostati groblje. Osnova je da tu treba ostati groblje. I ne treba se dakle e, taj vakuf prebacivati iz jedne dakle u drugu svrhu osim ako zato postoji potreba. Ako zato postoji potreba i ako se vakif ili osoba koja je vakufila to mjesto, ako je dakle živa, da se od njega dakle traži dozvola da se od njega traži dozvola jer on dakle dao to mjesto sa nijetom da bude primjer radi groblja ali da zatim nakon toga neko drugi dakle dođe i bez njegove dozvole saglasnosti to preobrazi u nešto drugo to dakle nije nije ispravno. Ako je dakle on živ treba se tražiti saglasnost, saglasnost dakle od njega. Pa ako se dobije saglasnost ili pak pretpostavka da je on preselio, nema više ko da se pita, a imamo dakle velike potrebe. Postoji dakle drugo mjesto gdje možemo prebaciti groblje, ali nemamo drugo mjesto gdje bi sagradili džamiju, a imamo potrebe za džamijom, a imamo potrebe za džamijom, imamo dakle dosta ljudi, imamo dakle džemate i tako dalje, jedna džamija primjer radi nije dovoljna i tako dalje, onda dakle u ovakvoj situaciji opet neće biti problem da se dakle to groblje prebaci na drugo mjesto, a da, se taj dakle vakuf preusmjeri iz dakle vakufa za groblje u vakuf dakle za džamiju. Dakle, iz vakufa za groblje u vakuf za džamiju. Ako će biti ovakva situacija, onda inša Allahu u takvom postupku nema dakle nikakve prepreke svi se vrzuje, <clears throat> oprostite, svi se vrzujete za džamija, znači ovako nešto kada treba neka institucija da se izgradi. Ja bih prašav e, kakvo je gledane na isto mjesto, znači isto pitanje, samo ako se gradi neka privatna kuća, se gradi nešto za koris e, institucije, kako komu odgovara i tako dalje. Isti je propis. Znači propis je apsolutno isti. Zašto? Zato što e, znači groblje muslimana ima dakle tu svoju svetost Dakle, musliman ima i svoju svetost, dakle i dok je živ, a isto tako i poslije njegove smrti. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme primjer rekao da se ne trebaju lomiti kosti umrlog, da nije dozvoljeno. Allahov poslanik je također zabranio da se sjedi na groblju, što možda dosta dakle naši ljudi, naših džematlija ne obraća pažnju, pa kada primjer radi odlazimo na groblje da sahranimo kakvu osobu, kakvu dakle muslimana koji je preselio, vidiš dosta dakle od ljudi iz džemata kako ne vode računa, pa sjede po grobovima, gaze po grobovima i tako dalje, što je zabranio dakle Allahov poslanik sallallahu alejhi ve Tako dakle da grob muslimana ima dakle tu musliman kao dakle musliman ima dakle svoju svetost i nakon njegove smrti Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je zabranio da se rade neke stvari poput ovih koje smo spomenuli da se sjedi dakle na, groblju zatim isto tako da se lomi nešto dakle od mejita i tako dalje da se bez potrebe da se bez potrebe dakle taj mejit e, da se vadi dakle iz, groba i tako dalje bez potrebe kažem ako zato nema potrebe tako da isti propis važi i za kuću i bilo koji drugi objekat koji se treba sagraditi tamo gdje je dakle grob ili groblje. Znači obaveza je ako se želi takav objekat sagraditi da se očisti najprije ono što je dakle na, na temeljima gdje se želi postaviti takav objekat da se očisti od groblja, da se prebace dakle kosti koje se nalaze na tom mjestu, otkopa se drugi grob na drugom mjestu, prebace se te kosti i zatim nakon toga to mjesto postaje čisto za dakle izgradnjom bilo koje bilo koje druge e, stvari. Ali, dakle, možda kada je u pitanju dakle, džamija, onda se malo drugačije gleda ljudi, drugačije, a možda kada su u pitanju dakle, kuće i tako dalje, ljudi baš ne obraćaju puno pažnje na to, a u stvari propis je isti. Kad ste spomnali svega o vaše izlagane, da ne se sidi na glov, da ne se senuje ili da ne se gazi, kakvo je, gledanje da mi pojasnite svega? Recimo, primjer, radi ovdje u selo Reselica kad ispraćamo me neko naše, naše dženaze Mehida, kako go rečujete, je jer ovdje je jedan do drug znači nema, nema mi se čini mene čisto mi se čini znači da nema kada se gaznja da nema ispod zemlja zakopan čovjek Mm bi trebalo da se ponašamo iz svega. Znači obaveza je čovjeku koliko god može. Koliko jedino, jedino samo groboj koji se zagradene ne se prilazi, ne se gazi, ne scenuje. A da li je dozvoljeno da se grade groboj? Ne je dozvoljeno. poslanik sallallahu je zabranio da se dakle nešto diže iznad groba. Da se gradi kao što je nažalost danas dosta često kod nas prisutno na našim grobljima i nažalost u nekim mjestima gotovo da ne možeš napraviti razliku između dakle groblja muslimana i groblja nemuslimana. Pa tako oni podižu dakle uzglavnike i mermere i ploče i tako dalje spomen ploče na grobovima pa isto tako i muslimani su počeli dakle slijediti njih u ovom njihovom postupku. Vidjeli smo dakle oni koji su otišli i dalje od toga pa vidimo dakle one od muslimana koji sebe smatraju muslimanom, kako dakle čak u zadnje vrijeme neki od njih stavljaju i slike dakle na grobovima, sliku dakle umrlog. Pa imamo zatim nakon toga onih koji idu isto tako i dalje pa poput dakle nevjernika na grob polažu dakle cvijeće, stavljaju dakle vijenac i tako dalje i tako dalje. Što upravo predstavlja ono o čemu nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao vi ćete slijediti postupke pravce oni koji su bili prije vas malo po malo, pedal po pedal. Pa čak kada bi ušli u guštojeru rupu, vi biste za njima. Pa su ashabi radijallahu anhum rekli, jer to jevreji i kršćani, hoćemo njih slijediti, pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, a koga drugog osim jevreja i kršćana, i kršćana. Pa dakle, tako i naš dakle, narod, nažalost, puno dakle, muslimana slijedi i oponaša jevreje i kršćane u ovim njihovim postupcima, pa dižu uzglavnike nad grobovima, dakle podižu mermerne ploče ili smome, spomen ploče, neki od njih dakle stavljaju slike kao što rekao, ili pak prave kakvu ogradu železnu, dakle od železa, gvožđa nekog, nekog drugog materijala i tako dalje. Božene Fendija, ako smo svega čuli od vas, da, ne se gazi na groblje. Da. I da ako se gazi, znači se zloupotrebljava osoba koja je sahraneta tu ili zakopana, kako vodno reče Onda možda na osnovu toga um, gradet tija grobovi od, eh, od svoje umrlih. Pa mislim da ne je razlog, zato što ima primjer radi grobovi koji su na kraj grobišta i niko dakle do njega ne dolazi, on opet pored toga ga zagradi. Tako da Allah najbolje zne, ali nije razlog, već je glavni razlog to što ljudi misle da onda kada ograde dakle, grob svog oca ili majke, eto da mu je na neki način dakle, uradio neki vid respekta, neki vid poštovanja. Dakle, mi kažemo, zar nije dakle najpreći eh, respekta e, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Zar nije respekta, dakle, nisu najpreći respekta grobovi ashaba Allahova poslanika sallallahu alejhi ve Ali pored toga pogledajte dakle oni koji su bili na hađ znaju kada su posjetili tamo groblje koje zove al Baqija. Da li dakle ima tamo obilježeni e, grobovi dakle ashaba sa pločama sa nekom ogradom od gvožđa i nečeg drugog? Dakle nema. Obilježavaju se na neki dakle prosti način koliko da se zna da je tu grob da li će to biti dakle sa drvetom, da li će to biti dakle kamen koji će se staviti i tome slično, samo da se koliko obilježi da je to mjesto, mjesto dakle gdje je, gdje grob da je to mjesto gdje je grob. Ali dakle želimo da ukažemo na činjenicu, a to je da se na ovakav način dakle ne ukazuje respekt. Jer da se ovakav način ukazuje respekt roditeljima, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve bi nam pojasnio i uputio nas na ovakvo djelo. A s druge strane, ne samo da nam poslanik sallallahu ve nije to dozvolio, nije to preporučio, već nam je i zabranio da tako nešto radimo zabranio da tako nešto radimo. A mi smo u našem predavanju rekli da je najbolja uputa uputa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, najbolji postupak jeste postupak poslanika sallallahu alaihi wasallam. Stoga kada to poslanik nije radio sa svojim sinovima koji su mu dakle preselili, sa svojim kćerkama koje su mu preselile, Allahu poslanik nije dakle ograđivao na taj način njihove grobove, nije podizao dakle ništa iznad njih i tako dalje. Ako je tako radio poslanik seleme, a oni dakle volio svoju bez imalo sumnje, dakle puno volio svoju djecu, dakle puno volio od svoje kćerke, koliko je samo poslanik sallallahu alejhi ve selleme čak i pustio dakle suza za svojim sinom Ibrahimom alejhi selam kada je dakle preselio i rekao: "O Ibrahime, doista oko suzi za tobom srce žali i mi smo zbog rastanka sa tobom žalosni, ali pored toga nije Allahov poslanik na nikakav način obilježio dakle kao što se to danas radi grob svoga sina. Zato dakle nije dozvoljeno da se na ovakav način obilježava. Ali dakle ostaje da se čovjek boji Allaha koliko može kada su u pitanju groblja i hodanje dakle po groblju. Da dakle e, slijedi put koji je između grobova a ne dakle da direktno ide grob i da dakle ne, poseže za sjedenjem ili stajanjem nad grobom osim ako je zaista darura nužda kao što si spomenuo da ne može dakle se primje priđe primjer radi grobu ili da se iskopa grob osim što čovjek malo zastane dakle na drugi grob to su dakle situacije inša Allah tu se oprašta Halo, selam, izvolite, radio vama za veza. Selam, alaikum. Da, alaikum, selam. Pitanje može da postavim dvije dvije. Ajde, Bojrum. Da. Da? Da, da, da. Da, da li ispravno je to da Kuran suči za mrtve? Samo ti ja pitanje malo da mi pojasni ako može. U Važi, prijatno, selam. Da. Sme čuli pitanje, najvjerovatno da ne bi sme ponavljale, ste go čuli vi, koliko što sam go čuo ja. Da. Što se tiče dakle, učenja Kur'ana umrlim, nigdje se dakle u Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam ne prenosi da je, da je poželjno učiti dakle Kur'an na dakle groblje oni koji su oni koji su preselili. Šta više Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yasin koji dosta često nažalost ljudi praktikuju da se uči za njihove umrle kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهْ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ mi poslanika nismo poučili poeziji to njemu ne dolikuje to je samo Kur'an koji mu se objavljuje opomena i Kur'an jasni li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin da, da se upozori onaj koji je živ i da se uspostavi dokaz protiv naroda nevjerničkog protiv naroda nevjerničkog dakle Allah dželle nam ovdje u ovom ajetu pojašnjava svrhu objavljivanja Kur'ana a to je opomena živima Kur'an je došao dakle kao opomena živima da živi uzmu dakle pouke iz Kur'ana da živi uzmu pouke iz dakle Kur'ana da dok su živi da se vladaju po Kur'anu da <clears throat> rade po njegovim, naredbama, da se klone njegovih zabrana, da respektuju i uvažavaju Kur'an, time što će ga iščitavati na arapskom, iščitavati dakle, prijevod njegovog značenja za one koji ne znaju dakle arapski i tako dalje, tefsir, njegovo tumačenje, na taj način se dakle upotrebljava, na taj način se koristi Allahova subhanahu ta'ala kiga i na taj način će čovjek imati koristi. Što se tiče učenja dakle Kur'ana umrlim, rekao smo toga nema osnove niti dakle u Kur'anu, niti u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve Jedino što se prenosi odakle Allahova poslanika sallallahu alayhi hadis u kojem stoji učite Jasin svojim umrlima, a dakle ovaj hadis oko njega se učenjaci razilaze. Vratim se inša Allahu na naše pitanje. Nastavite jer smo izgubili Da. Dakle, jedini hadis, a to je ovaj hadis. Učite Jasin svojim umrlima. Po pitanju ovog hadisa, većina učenjaka kažu ovaj hadis je slab. Nije vjerodostojan od Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam i u njegovom senedu, u njegovom lancu prenosioca postoji slabost. A s druge strane, čak i oni učenjaci koji su rekli da je ovaj hadis vjerodostojan, e, rekli su ovo se odnosi na učenje Kur'ana dok je on još uvijek živ. Dakle, osoba koja je na samretničkoj postelji, dakle koja je pri kraju svoga života na ovom dunjaluku da se njoj dakle uči jasin. Dakle čak i kada bi uzeli mišljenje ovih učenjaka koji kažu da je ovaj hadis vjerodostojan, onda opet oni kažu da se uči dakle osobi koja je na samrti da se uči osobi koja je koja je dakle na samrti i ovo je dakle iako je dakle kažemo po većini učenjaka slab hadis ali ovo je dakle najjači hadis s ove strane ali opet i on dakle ne može da posluži kao dokaz prije svega što je slab po većini islamskih učenjaka, a s druge strane što iako bi rekli da je vjerodostojan, dakle ipak učenjaci su rekli da se ovo odnosi na učenje Kur'ana osobi koja kojoj dolazi smrt. S druge strane kažemo gdje je dakle ko nam može doći donijeti jedan hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve da onda kada je ukopavao nekog od svojih ashaba da mu je učio Kur'an. Ko nam može dakle donijeti dokaz da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je ukupavao svoje ashabe, kada je ukupavao svoje žene, mi znamo da je određeni broj žena preselio za vrijeme eh, života poslanika Salame, kao što je bila između ostalog Hadiža radijallahu anha. Zar nije poslanik sallallahu ve vseleme najviše od svih žena volio dakle Hadidžu? Zar nije poslanik sallallahu ve vseleme toliko i spominjao nakon njene smrti da je Aisha radijallahu anha bila čak ljubomorna na Hadidžu iako je ona preselila? Iako je ona, ona preselila. Ali pored toga, gdje je taj hadis? Ko nam može donijeti jedan hadis, jednu vjerodostojnu predaju da je poslanik, sallallahu alihi vseleme, Hadidži učio na njenom, dakle, groblju, fatihu, ili, dakle, tri puta a, kulhu vallah, ili felek, ili nas, elif la mim, i tako dalje, i tako dalje. Šta više, ima muslim nam prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alihi vseleme obišao grob svoje majke, Amine, da je poslanik Saleme obišao grob svoje, obišao grob svoje majke i nigdje nam nije prenijeto da je poslanik sallallahu alejhi ve pri, pri posjeti groba svoje majke da je proučio Fatihu, da je proučio dakle kulhuvala ili elif lam mim i tako dalje i tako dalje. Stoga oni koji kažu da je takav postupak dobar ili poželjan ili ispravan na njima je da donesu dokaz iz Allahove knjige, ajet iz Allahove knjige ili sunnet Allahova poslanika sallallahu alihi vseleme. Jer mi smo upravo, dakle ova pitanja su povezana sa dersom i predavanjem kojeg smo održali, a to je da je najbolja uputa uputa poslanika sallallahu alihi wasallam. Ako poslanik sallallahu alaihi wasallam ovako nešto nije praktikovao, a vi nakon toga praktikujete, onda to znači da ste vi pametniji i bolji od poslanika sallallahu alihi vseleme i da je vaš postupak i vaša uputa bolja od upute poslanika poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dakle, nemojmo dovoditi sebe u ovakvu situaciju da svojim postupkom, svojim dakle dijelima u stvari želimo da kažemo da bolje postupamo od poslanika sallallahu alaihi wasallam. U Allahove dakle vjeri dokaz je Kur'an i sunnet, draga braćo. Dokaz je Kur'an i dokaz je Kur'an i sunnet. I stoga je obaveza da se vratimo na Kur'an i sunnet i da dakle donosimo dokaz ako želimo da praktikujemo neku stvar, da donesemo dakle, dokaz iz Kur'ana i sunnata. A gdje je taj dokaz? Ko nam dakle može donijeti taj dokaz da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam učio dakle groblje, učio na groblju dakle Fatihu, Kur'an ili nešto od Kur'ana. da razjasnime ove pitanje naš što ga postavi vaš odgovor e, koliko što sam pratio ja vi ste rekli da se ne uči Kur'an za mrtve. Znači da. svega da pojasnim je ne na groblju nego i od toga, recimo od kuća pa za, za bavajka, za matera da prati jedi i tako dalje kako se praktikuje i da li po nekoj mese pima kada je e, naređeno da, se, da može da se uči Kuran? Da, ovdje su znači dvije mesele. Što se tiče znači učenja Kur'ana za umrle, učenja Kur'ana za umrle bez nadoknade, bez dakle novčane nadoknade. Imamo dakle određenih učenjaka i određenih mezeba koji to dozvoljavaju. Ali opet kažem, oni uslovljavaju da to bude bez dakle nadoknade da to bude bez novčane nadoknade. Ako se da novčana nadoknada, onda je haram i onome koji je dao i onome koji je koji je dakle uzeo. Tačno dakle imamo to mišljenje kod određenih učenjaka i to je što više i, mišljenje kod imama dakle Ebu Hanife u Hanefijskoj pravnoj školi dakle kao i mišljenje kod imama Ahmada ibn Hanbala rahimehullahu taala ali dakle kažemo dokaz je u Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. I kažemo da je jače mišljenje onih učenjaka koji kažu da to nije propisano, da nije lijepo da tako radimo. Zašto? Zato, zbog stvari koje smo malo prije spomenuli, a to je da Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nemamo nijedan hadis da je primjer radi Hadiži radijallahu anha proučio Jasin, da je proučio Hatmu i tako dalje. Nemamo nijedan dakle dokaz da je Fatima Allahu anha proučila za svog oca poslanika poslanika Muhammeda s.a.v. Jasin ili hacmu i tako dalje. Nemamo isto tako nikakav dokaz da su ashabi radijallahu anhum nešto tako radili. E kada nemamo dakle dokaza da su oni nešto tako radili, onda dakle mi takvo djelo ne trebamo raditi jer je naš uzor poslanik sallallahu alaihi wasallam. A što se tiče dakle ovih učenjaka, oni su nam rekli kada nađete da se naš govor suprostavlja riječima poslanika sallallahu alaihi wasallam onda kažu ostavite naš govor i držite se riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam to je dakle čak i ono što nam oni naređuju dakle ovo je kada se radi o učenju Kur'ana na groblju već dakle zasebno da dakle imamo učenjaka koji to koji to dozvoljavaju ali dakle što se tiče učenja Kur'ana, dakle na groblju, onda apsolutna, ogromna, ogromna, dakle većina islamskih učenjaka kaže da je to dakle haram i da je zabranjeno i da predstavlja novotariju, jer dakle nemamo za takvo djelo, za takav postupak, nemamo osnovu u praksi poslanika sallallahu alihi wasalame, kao što isto tako nemamo dokaz za to ni u Allahovoj ala knjizi. Da li je sebab eh, da čovjek eh, ide na dženaze, da isprati osoba koja će presili bez obzira vo rodbina, vo familija, vo selo i tako dalje? Da li je? Da li je sebab? Da. li je dobro djelo? Da, i te dakle, to je dobro, veliko dobro djelo za onoga, dakle, ko eh, klanja dženazu i prisutuje, dakle, ukopu u dženaze, ostane, dakle, sa tom dženazom dok, se ona, dok ne ukopa. Jer kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u hadisu koji bileži imam Buharija rahimehullahu ta'ala onaj ko bude slijedio dženazu muslimana i klanjao dženazu i potom bio sa njom sve dok se ona ne ukopa ali obratite pažnju poslanik sallallahu alejhi ve na početku kaže dženazu muslimana Dakle, onaj koji je musliman, onaj koji je dokazao dakle, svojim riječima i svojim djelima da je musliman, a ne dakle onaj koji mu je prošao čitav život, a on dakle nije znao ni, za i od islama i njegovo dakle čelo nije znalo za, nije znalo za seždu Allahu subhanahu wa ta'ala. I nije znao dakle za namaz dok se njemu nije klanjao namaz. Dakle, ko bude slijedio, klanjao dženazu namaz muslimanu i pratio ga da njegova groba bude, bu, bio sa njim dok se on ukopa, vraća se sa nagradom poput dva kirata. A jedan kirat jeste poput brda Uhud dakle hađije koji su bili na hađu, oni znaju dakle koliko je veliko brdo, brdo Uhud. Dakle, tako veliku nagradu, poput dakle dva Uhuda, ima onaj ko prisistuje dženazi muslimana i bude dakle sa, sa dženazom sve dok se ona ne položi u grob dok se ne ukopa dakle. A kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a onaj ko samo klanja dženazu, pa se potom vrati, dakle ne isprati dženazu do groblja, ne ostane sa dženazom dok se ona ukopa, takav se vraća sa nagradom od jednog kirata. Dakle, samo jedno brdo Uhuda ima, dakle, kao nagradu. Prvi, dakle, ima dva Uhuda, dva kirata, nagrada poput dva brda Uhuda, a ovaj drugi koji je samo, dakle, klanjao, i zatim se nakon toga vratio dakle svojoj kući ili otišao svojim poslom, a nije ostao sa dženazom do njenog ukopa, takav se vraća sa nagradom od jednog kirata, od jednog dakle, brda uhoda. Tako da nam ovaj hadis govori dakle o velikoj vrijednosti onoga ko prisustuje dženaze namaz muslimanu. Se postavlja pitanje malo da bismo bile pojasni za nas i za naše slušalci. Ako ideš e, na dženaze, klanaš namaz. Da. Nakon toga nema potreba sjeka što smo čuli od vas da ideš tamo da da se završi sve kompletno obaveza jer ne. obaveza ne samo malo obaveza znači za veći seba onda kad ideš tamo treba da uradiš da se stavi zemlja i ostale stvari koje treba. Tu je možda rade 10 duše, a prisutne se 500. Znači, da li se tu je dodeluje ta nagrada ili tija veće delo, bolja delo ili naučene Kurana kao što se praktikuje vo naše, vo naše sredine? Nagrada u islam biva shodno tome da li je dijelo urađeno po sunnetu, po praksi poslanika sallallahu alaihi wasallam ili ne. Ako je nešto urađeno po praksi poslanika sallallahu alaihi wasallam, onda zato slijedi nagrada. Ali ako nešto nije urađeno po praksi poslanika sallallahu ne samo da zato ne postoji nagrada, već čovjek upada u grije zato što uvodi novotarije u Allahovoj u ala vjeri. Dakle, za praćenje dženaze, na, dženaze umrloj, osobi umrlo dakle muslimanu, imamo dakle dokaz da je zato velika nagrada. Spomenuli smo hadis hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. I zato će svako ko bude dakle prisustvo toj ženazi, makar dakle bio sa strane i sjedao čekao dok se ne ukopa, imati ovu nagradu. Normalno, oni koji su dalje dakle bili u ispomoći i pomogli dakle da se iskopa grob, da se spusti ženaza i tako dalje, oni će imati dodatnu nagradu za ovo djelo. Imaće dodatnu nagradu. Ali svi muslimani koji su tu prisutni i koji su čekali da se ženaza namaz ukopa, oni će imati ovu nagradu koju smo spomenuli u hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ali ako se radi djelo koje nije propisano, onda ne samo dakle da neće imati nagradu, već će snositi odgovornost i grije kod Allaha subhanahu wa ta'ala zbog uvođenja novotarija u vjeri. U dakle konkretno u ovom slučaju to je dakle učenje Kur'ana na groblje. To je učenje Kur'ana na groblje. S obzirom... Po vaše, po vaše uvažene Fendija, što je novotarija, što je, e, znači, svega selo Reselica, da rečemo konkretno ovdje, svega način koji je pred nekoliko vreme, da ne spominam se, pred nekoliko vreme uraden, ke nazvo selo se smatra da je tija novotarija. Pa upravo Allahu poslanik ne obavesi da se da, da, se da dođe vrijeme kad će sunnet da postane novotarija, a novotarija da postane sunnet. Znači ljudi ima da se udale od Allahove dželle ala vjere, ne izučavaju Allahovu subhanahu wa taala vjeru, pa ono što je sunnet u njihovim očima postaje novotarija, a ono što je novotarija u njihovim očima postaje sunnet. Dakle novotarija je ono u vjeri što se radi dakle a što nije radio poslanik sallallahu alejhi ve selleme dakle govorim u vjeri stvari koje se tiču vjere. Ne govorimo za dunjalu, kako nam neko ne bi došao, pa da kaže, pa dobro, idi sad na hađ e, kamilom, jer tada nije bilo aviona, pa i ti da Ne. Dakle, ovo se veže isključivo za vjeru. Ne veže se, dakle, za dunjaluk. Onaj ko u vjeri dođe sa nečim... Osnovni slušalci je na poziv na naše telefone, jer ima je oko 18 SMS poruke, nemam vreme niti da ga otvorime, niti da postavim pitanje našemu gostu se izvinao. Dakle, onaj ko uvodi neku novu stvar u vjeri, koju nije radio poslanik Saleme, želeći da se tom stvari približi Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle takav je uradio dijelo novotarije. Uradio je dakle dijelo djelo novotarije i, na osnovu toga ne samo da neće dakle biti nagrađen već dakle on je grešan kod Allaha zato što uvodi nove stvari u vjeri Allahov poslanik je uvijek dakle na hudbi govorio doista je najbolji govor Allahov govor najbolja uputa je uputa Muhameda sallallahu alejhi ve najgore stvari u vjeri su novine najgore stvari u vjeri su novine doista je svaka novina u vjeri novotarija Dakle, pogledajte kako ovdje poslanik kaže, doista je svaka novina u vjeri novotarija. A doista je svaka novotarija zabluda, i u drugom rivajetu, a doista svaka zabluda vodi u vatru. A doista svaka zabluda vodi, dakle, u, vodi u vatru. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je ovim hadisom osudio i ukorio one koji dolaze sa novim stvarima. Dakle, to su nove stvari koje nije praktikovao poslanik sallallahu alaihi wasallam, ali dakle, mi danas dolazimo sa dolazimo sa njima, poput ove stvari koje smo spomenuli. Ko nam dakle može donijeti jedan primjer, reko opet, ili jedan hadis, ili jedan ajet iz Allahove dželle vala Kige koji dakle preporučuje, koji e, preporučuje učenje Kur'ana, dakle na groblje osobi koja je umrla ko može nakon toga donijeti dokaz da upravo ovo što se uči na groblju kod nas, Fatiha, tri puta kulhuvala, pa tekbir, pa, pa ovaj felek, tri, pa tekbir tri puta, pa nas, pa tekbir tri puta i tako dalje. Ko može donijeti dokaz da je tako radio poslanik sallallahu alaihi wasallam? Ako nam neko dakle donese dokaz, mi ćemo biti inša Allahu ta'ala prvi koji će se pokoriti tom dokazu i prvi koji će raditi po tom dokazu. Ali dok nam se to ne dokaže će mržno se stvara direktno na mene kao voditelj jer veli neko i provociraš eh, vašeg gosta, neko i može i da ne pofali, ali ja sakam nešto da dojme do saznane i ta je i obaveza naša, znači ovdje kad ste u studiju prisutni vije koje praktikujete, ovaj, ajde da rečem malo da čuje naši slušalci, vi koje ste se obrade, malo po bukvalno pitane da bide da li se vladate po Kuran i po Ako, eh, samo kratko bi sakao da ili ne? Ako kažem da, koji od nas koji može u 100% da sledi kurani i sunet? Ko je taj? Znači ne može svako od nas u sitnice u ove. Ali ako ne možemo u sto posto da sledimo Kur'an, onda nećemo da radimo novotarije. A je tako. Znači novotarije možemo da se klonimo. Ako ne mogu 100%, a ko je taj čovjek koji može 100% da praktikuje Kur'an i Sunnet? Da li može danas i neko 100% da sve u kompletu praktikuje? Ajde, ajde neka ne bude 100%, nego malo više od ja vikam, 30%. Ja vikam nastojimo. Vikam je nastojimo da sledimo Sunnet. Znači nastojimo, se trudimo, koliko možemo, koliko se trudimo da sledimo, ali da kažem da je u potpunosti sledimo, znači to je bilo laž. Jer mi ne možemo da kažemo da u potpunosti slijedimo sunet poslanika Saleme. Ima puno e, stvari. Kad dakle, sada dođe ovakve dvomica su naši slušalci i su nas ovdje. Ako već već 100% ne sledite, onda druge imami naše da. koje predvode džemat koje da. ideme na sahrana, na zakop naše, koje će preselet znači što se uči kuran, što se e, zakopuje drugačije, što se uči jesela koja deneska se smatra za novotarija malo pre što sam postavio pitanje. onda kako je tu je gledane što da rabotame mi je koje sme ostrana, znači obične građani e, tu, je, znači, je razlika između nas i njih što mi, ako možda neke stvari od sunnet ne praktikujemo ako, ako slučajno ni prašaš, oni vele mijez, idem je pokuran. Znači imam će reći ja idem pokuran. Da. Po te i tačka, po te i teja pitane. A da, ali mi nažalost samo čujemo ja idem pokuran, ali nigdje znači ne čujemo od imami da kaže evo dokaz je konkretno ove. Znači, nije od, za, nije da odavno govorimo za ove stvari koje iznosimo stav, da uvek govorimo rekao Allah, rekao poslanik sallallahu alihi wasallam. Mi isto tako, dakle, tražimo od imama, kada dođu sa određenim stavom, da nam kažu gdje je, dakle, dokaz. Dajte nam, dakle, kuranski ajd, dajte nam hadis poslanika sallallahu alihi wasallam. Zar nije Allah dželevala rekao, ako se u nečemu raziđete, onda se vratite Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam. Evo, ako smo se primjer radi, razišli sa njima po pitanju esele, ako smo se razišli sa njima po pitanju učenje, dakle e, Kur'ana na, Evo, Već kad spomina Tesla, tamo jedan slušao često naš e, na internet, možeš sam da oproveriš da ne rečeš ja dodavam, a imam i pravo da dodadem. Veli, kad će znam čovjek da preseli pa ako ne mu izuči esela. Pa zar ne može da se, da, se na mikrofon kaže da preseli osob taj i taj bez da se uči esela? Zar ne može? Hajde pretpostavka. Što je dakle problem? Da se uopće ne uči esela, nego da se ljudi obavese, dakle putem e, mikrofona, preselim fulan i fulanu, za nama se binje tega i tega, da se muslimani. Što je problem? Ja ne znam što je problem ako prašaš mene, ja sam... Njega, znači evo ako nas sluša, ako nas sluša, znači kaže što je problem da se ovakav način obavesti. Problem, Neka ne znači odgovori. Problem je možda što se naluti ođa jer ne može da izuče česa, da uredi 30 evra. <laughs> Etve, što vi kaže je nađi, a tve drugi padeš. Tve drugi padeš. Znači, mi je pozivamo svakoga, znači, mi je pozivamo svakoga od ovaj koji se suprostavlja. Dok sme vo, vo rasprava, znači, imate da nastavite so pitane ako ste da? pripitane, dor vo rasprava, znači, između mene i tebe, da li ste spremne, znači, vas prašujem i slušalci neka čujete. Ako u slučaju позовем некојего имама или оджа некојего од било кое село, да бидете во дуел во една заедничка емисија, па да биде тема расправка попут тоа питана која се денеска кој ни развиле наши слушалци прича. Ај се значи, јави се па да, да, да одговорим. А, да, Важно слушалци во се скала, селам, изволите радио вам однавеза. се селам, само се... tamo. Hvala što ste se javili, će dobijete odgovor od našeg gosta i će se potrudi on, a i mi je normalno i go pritiskame da dade odgovor više našim slušalcam. Samo ja zamolim slušalci koji je postavljaju pitanja kad se javljaju ke nas na telefon da se odbijete od njine aparati koje sluša Radio Bambus jer se vraća dopli glas da bismo razbrali. Uvaženi Fendija, dajte odgovor na pitanje koje smo dobili od našeg slušalca pa poslije vidite pri Znači mi je najpreče mi najpreče da slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve selleme ono što ni poslanik selleme preporučiv da radimo po pitanju naših umrli. Dakle šta je to što nam je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučio? Dakle prva stvar da dovimo za njega. Prva stvar da dovimo za njega, da što više upućujemo dovu Allahu dželle ve za dakle naše umrle, da im se Allah smiluje, da im Allah oprosti grije, da im Allah podigne deređe, stepene, da ih sačuva dakle od kaburske kazne i tako dalje, da im olakša polaganje računa i tako dalje. Ovo je dakle najpreče, jer je poslanik sallallahu alejhi ve rekao da će na sudnjem danu doći čovjek, a iza njega brdo dobrih djela, pa će reći ja rab, ovo nisam radio, dakle mi ova dobra djela, pa će mu biti rečeno ovo je zbog istigfara tvojeg djeteta. Dakle, dijete koje je činilo istigfar za tebe, tražilo opro za tebe, Allah subhanahu wa ta'ala te je nagradio dakle, ovim brdom dobri, ovim brdom dakle dobri, dobrih djela. Ovo je dakle najpreče Zatim nakon toga ono što isto tako možemo uraditi jeste što nam je šta više i obaveza ukoliko je ostao dužan da se vrati dakle njegov dug. Ako je ostao novčani, novčani dakle dug da se vrati novčani dug. Ako je ostalo primjer nešto od vjere kao na primjer ostalo mu je od Ramazana nešto dakle što nije ovaj a, napostio ili pak nije bio u stanju da obavi hađ, nije mogao zbog toga što nije bio dakle u stanju novčano da obavi hađ ili zdravstveno nije bio u stanju pa da se umjesto njega obavi hađ. Ovo je dakle ono zašto imamo šerijatske tekstove da će inša Allahu ta'ala stići dakle do mejita bi lahi ta'ala. Što se tiče dakle kurbana, tu imamo razilaženja među islamskim učenjacima, a inša Allahu ta'ala nadam se da iako osoba ako dakle zakole kurban dakle, sa, sa, sa nijetom kao sadaka za dakle umrlog da inša Allahu tala imat će dakle nagradu za to djelo i da će dakle inša Allahu tala i do umrle osobe stići dakle nagrade od tog djela. Dakle da zakolje kurban sa nijetom dakle da to bude sadaka. Da to dakle bude sadaka. Ali kažem, ako zakole taj kurban tak, sa takvim nijetom, nemoj da ništa od tog mesa zadržava za sebe neka dakle čitavo meso u potpunosti podijeli. Jer dok ovo drugi kurban, ovo je kurban za umrlog. I njega dakle, pošto je on sadaka, neka u potpunosti podijeli i neka ništa od njega ne zadržava za sebe. A dakle, nadamo se inša Allahu ta'ala da će zato imati nagrade i on dakle i onaj za kojeg je zaklan kurban kod Allaha subhanahu ta'ala inša Allahu ta'ala. S obzirom da bilo pitanje od našeg slušalca, ako je zadovoljen sa odgovor, neka i dalje nastavi da sluša Radio Bamus, ako ne, telefon mu je tu na raspolagane, pa pod pitanje neka postavi uvažene Fendija, nastavite o prvo pitanje ili da bi podsjetimo koje je bilo. Da, znači, mi smo uvijek, ne samo da ovaj, da, da, da prihvatimo, da prihvatamo tako nešto, već je dakle, e, e, već nam predstavlja i kako veli veliko dakle zadovoljstvo veliko zadovoljstvo zato što nama dakle nije stalo do monologa nama dakle nije stalo do toga da se uzdižemo nad drugima nama nije stalo do toga da omalovažavamo druge haša dakle daleko od toga inša ta'ala ono što je dakle stalo nama ono do čega mi dakle brinemo i vodimo računa a to je da se inša ta'ala ljudima pojasni istina da se ljudima pojasni istina, pa da zatim nakon toga ko hoće da slijedi istinu, taj dakle slijedi, a onaj ko hoće da slijedi nešto drugo, dakle on je slobodan u tome da to slijedi, ali snosi odgovornost kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga i te kako dakle da prihvatamo gostovanje bilo koga dakle, dakle kog efendije, koji je dakle želan da koji dakle želan da razgovara koji je spreman da razgovara, koji želi dakle da debatuje na, na, na lijep način sa dokazima iz Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam mi bi i tekako dakle bili vrlo vrlo radosni i srećni da budemo dakle zajednički i da debatujemo i da govorimo o Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri ali rekao dakle samo je ovaj uslov da kada govorimo o Allahove vjeri da dakle govorimo sa dokazima rekao Allah, rekao njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam jer to nam je obaveza i to je ono čemu nas poziva Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam da onda kada se rasiđemo da se vratimo Allahu i njegovom poslaniku da se vratimo Allahu kako? da se vratimo njegovoj knjizi Dakle, Kur'anu. Da se vratimo poslaniku sallallahu alaihi vseleme kako? Da se vratimo njegovom sunnetu. Jer poslanik sallallahu alaihi vseleme nije živ. Tako da vraćanje njemu predstavlja vraćanje sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi vseleme nakon njegove, nakon njegove smrti. I onaj reko kovo prihvata, mi drage vole prihvatamo i mi sami. Dakle, da razgovara sa, sa njim, da debatujemo i tako dalje. Ali, nažalost, dakle, ono što je činjenica jeste da veliki broj imama, da veliki broj imama je svjestan da ove stvari o kojima mi govorimo da su hak i istina i to dakle određeni od njih dakle i govore ali onda dakle ne uglavnom dakle ne pred džematom ne dakle otvoreno osim kojima se Allah subhanahu ta'ala smilovao ali dakle nisu u stanju da to javno ispole zbog dakle ovog ili onog razloga to oni znaju ne želimo dakle da ulazimo u niči nije svako će odgovarati pred gospodara subhanahu wa ta'ala ali dakle mi ih pozivamo da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju Allahove vjere da ih podsjetimo da ćemo svi mi biti odgovorni kod Allaha dželle wa ala ako o Allahovoj vjeri budemo govorili bez dokaza jer je to jedno od najgorih dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala kaže Allah subhanahu wa ta'ala قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن reci gospodar moj je zabranio razvrat i javni i tajni والإثم إجريه والبغي بغير الحق إذا كان ناسلة bespravno nasilje وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا إذا الله činite širk zašto on nikakva dokaza nije objavio وأن تقولوا zadnja stvar koju spominje Allah وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون i do Allahu o Allahovoj vjeri govorite ono što ne znate da govorite bez znanja ولا تقف ما ليس لك به علم u drugom ajetu Allah kaže i ti ne govori bez znanja onome, onome o čemu ne nema znanja. Inna sama wal basara wal fuade kullu ulaike kana je doista i dakle srce i sluh i vid i srce će biti pitani kod gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala i nema sumnje da osobe koje predstavljaju dakle islam osobe e, za koje se dakle, uperava prstima da su oni nosioci ili predstavnici islama da će imati veliki, veliku odgovornost kod gospodara subhanahu wa ta'ala ali da će isto tako imati veliku nagradu ako budu ispravno radili i postupali. Jer će dakle svako onaj koji bude slijedio, oni će imati dakle, nagradu i za onoga koji bude slijedio. Ali isto tako ako ih odvedu u zabludu, će dakle grijeh i onoga kojeg su oni odveli dakle u zabludu. će dakle i njegov grijeh, zato neka čovjek preispita dakle sebe i neka obračuna sebe prije nego li ga obračuna njegov gospodar subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu pa da se kaje kada, dakle, kada će vrijeme za kajanje biti dakle kasno na osnovu čega ni davate odgovori koje postavljaju naši slušalci i mi je? Znači, mi smo se trudile shodno dakle, svojim mogućnostima da vreme koje smo proveli po dakle arapskom svijetu da dakle e, steknemo što više znanja o Allahovoj knjizi i o sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve I stoga smo u tom periodu iako dakle normalno i dan danas uvijek učimo kao što kaže ima Ahmed sa tintom dakle idemo u grob sa kalemom sa perom dakle idemo u grob učimo dakle do zadnjeg momenta do zadnjeg izdisaja. Dakle nastojali smo koliko god smo mogli dakle da u to vrijeme steknemo što veće znanje o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, da iščitavamo Allahovu knjigu, da iščitavamo hadis i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame, kao dakle i knjige učenjaka. E dakle, ono što smo stekli od tog znanja, to je upravo ono što nastavimo dakle prenijeti onima koji nas slušaju i ovo je dakle vid našeg dakle zekijata na znanje, jer kažu učenjaci treba se dati zekijat na znanje, a to je dakle da prenese znanje kojeg si, kojeg si stekao. Pitanje je bilo ovakve sasvim e, neinteresantno za naše slušalce i direktno za mene, znači sam prašao na osnovu čega upravo zbog evo godina vreme čućenika se mi ovdje družimo evo radio i se poziva se poziva sve učene ljudi se poziva da dadet e, kritika da dadet e, negdje ako nešto zna i ja, ja recimo toliko ja možem da te shvatim i da razberem ke mi kažeš pravo kede nepravo ako ima nepravo što ne sumnjam ti ja da, da se dešava. Znači poruka je za, za naše slušalci malo više što razvire vo svaka sabota ili koga god saka je na debata da možda otvorite direktno ovdje u studio Bujrum jer naš gost na osnovu dokazi veli sve na odgovori odgovara i sve mu je dokaz tu za ruka. Da, znači mi prihvatamo onaj koji god ni ukaže na greška mi je prihvatamo. Evo znači mene konkretno baš kad bilo ovaj mesela pitanje gdje sam pogrešim kad umjesto dakle ovaj e, srebro sam rekao da kad sam rekao da je srebro dakle zabranjeno za muškarci, a u stvari bila zabranjena svila, mene znači me ispravile. Između ostalog i Sead, Fenja koji gostovao ovdje kod tebe, mi rekao u taj taj emisija se vidio, si rekao tak. i tako. Ja sam rekao inša Allahu tada kad bude dakle sljedeći put na radio Bambu se se ispravim. Znači- Interesantno tu je svi te primetili. <laughs> e pa neka primete i drugo onda inša Allahu Neka rado znači primete i mi je, evo to je znači inša dokaz da mi ne se oholimo. Ako ni neko ukaže na greška i ni dokaže da tu smo pogrešile, znači mi je to je prihvatamo i nije apsolutno nimalo sram ili sti da kažemo smo pogrešili tu i tu. Jer nije, ne smo bezgrešni. Mi moramo i mi da pogrešimo ali ako dakle neko hoće da ukaže na greška, onda treba da ne ukaže uz Kur'an i o sunnet. Pa da kaže, si pogrešim tu i tu jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže vake vake, poslanik sallallahu alaihi wasallam veli vake vake, da nam znači pojasni i donese dokaz. Ali ne znači kad dođe da rasprave da zbori, da kaže, ali dobro, ali ovdje kad do svega kako se praktikvalo, ali moj babo, ali moj star babo, ali turska vake ni donela. Znači ove ne je dokaz u Allahova dželle vjera. Ove dakle ne je dokaz. Dokaz je Kur'an i sunnet. Zar ne znači, zar ne Da li, ima, da te prekinem malo, da li ima hadis koji vo jedan oblik može da opiše jedne stvari, a vo drug oblik drugačije? Može, dakle ima, ali dakle to su jasne stvari. Evo primjer radi, imamo dakle hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je u pitanju namaz. Imamo hadis poslanika sallallahu alaihi da je poslanik podizao nekad ruke spram ramena, a da ih je nekad podizao spram ušiju. Znači ovaj hadis ti ukazuje šta? Ukazuje ti da možeš da postupiš i na ovaj način i na onaj način. Dakle biraš na koji način želiš da želiš da postupiš. Dakle kada imamo ovakve hadise onda tu nije problem. Hoćeš da postupiš ovakav način nije problem. Hoćeš da postupiš na ovakav način nije problem. Imamo isto tako hadise kada se čovjek vrati sa rukua. Da li treba da stavi desnu ruku preko lijeve jer je dakle na kijamu ili ne treba? Imamo dakle s jedne strane hadisa, imamo s druge dakle strane hadise da li čovjek kad dolazi na, na, seždu, da li treba prvo da stavi koljena ili treba prvo da stavi ruke. Imamo dakle hadise i s jedne i s druge strane. I mi dakle ovdje ne, stežemo, dakle ne kažemo onaj koji postupi drugačije ne ispravne. jer imamo hadise i s jedne i s druge strane. Ali problem je ovdje što, što se dešava, da se rade, što se dešava da se rade određeni postupci, a za njih nema apsolutno nikakvog hadisa. Poput primjera koje smo spomenuli. Nikakvog hadisa za učenje esele, konkretno kada smo već spomenuli. Nikakvog hadisa kada je u pitanju dakle, učenje e, mevluda. Nikakvog hadisa kada je u pitanju učenje Kur'ana dakle, na, ovaj, e, na groblju. Nikakvog hadisa dakle, po pitanju zajedničkog zikra nakon ove namaza. Nikakvog hadisa po pitanju zajedničke dove. E ovdje je dakle problem. Ovdje je problem sa onima koji ne žele dakle prihvatiti ove stvari, dakle odbijaju prihvatanje ove stvari iako dakle nemaju apsolutno nikakav vjerodostojan dokaz iz prakse poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ja bih poslije ovako izlagane rekao mašala i onda su ovakvi ja što si spomenuo zrne 4-5 reći je tvrdiš, a ti se praktikuje i naše, naše učene ljudi gdje odnosno i nas vode na toja pravac, bi trebalo da se malo razjasni. Nego da se vratimo mi na početak emisija, pitanje koje je bilo je nakon toga, nego prekinali naše slušalci, a pitanje bilo da kažete nešto poput ugovarane, ako se dobro sećate. Da, da, znači, e, smo rekli da je ugovaranje jedan dakle od grijeha koje, jedan od mnogobrojnih grijeha koje čini jezik. Dakle, jezik je taj koji čini najviše grijeha i upravo zbog toga je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao onaj ko mi bude garantovao dvije stvari, ja mu garantujem džennet, ko mi bude garantovao da će čuvati svoj spolni organ i svoj jezik, ja mu garantujem džennet. Dakle, Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam nudi džennet, dakle tako veliku nagradu za onoga ko čuva ove dvije stvari, što znači dakle da nije lahko sačuvati ove dvije stvari. Dobro, hajde kada je u pitanju prva stvar, čovjek se oženi i tako dalje, sačuva svoj iman, ali dakle, kako da sačuva svoj jezik koji uvijek, dakle, nikada se ne zamara, jezik je u stanju da danonoćno samo, dakle, mele govori, priča i onda zbog toga, dakle, e, najveći, broj grijeha se čini jezikom. Jezikom se čini, dakle, i kufr i širk, jezikom se čini, dakle, i e, grije, jezikom se čini i ogovaranje i, dakle, E, prenošenje tuđih riječi, jezikom se čini dakle još mnogi drugi vrijeđanje i tako dalje, mnogi dakle, drugi, mnogi drugi grijesi i zato je Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik salame na puno mjesta postiču vjernike da vode računa o svojim jezicima. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, čovjek ne izgovori ni jedno ni jednu riječ a da nije nad njim budni dakle čuvar, to je smele koji zapisuje ono što on ono što on izgovori dakle, hadisa i ajeta ovoj e, temi je puno, ali da se vratimo konkretno kada je u pitanju gribe, dakle, jedan od grijeha koji čini jezik, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je upitan o gibetu. Šta je dakle to gibet? Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam zikruke ahake bima jekra da spomeneš svoga brata po onome što on ne voli. Pa je neko od prisutnih upitao o Allahu poslaniće, a šta ako je ta stvar po kojoj ga spominjem, ako je prisutna kod njega, kao što dakle danas neki ljudi govore, kad im se kaže ne ogovara i svoga brata kažu, ali ja govorim hak, istina. Dakle i ovaj ashab je pitao poslanika saleme, a šta ako ta stvar, ako postoji kod njega? Poslanik sallallahu alihi wasallam je rekao, ako ta stvar postoji kod njega, onda si ga ogovorio. Ali ako ne postoji kod njega, onda si ga potvorio što još gore, onda si ga potvorio. Također Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o gibetu kaže Ja ejuha allazina amanu čtanibu kathiram mina van o vjernici, klonite se puno sumnjičanja. Inna ba'da vanni ithm. Doista su neke sumnje grije. Wala tajassasu. I nemojte uhoditi jedne druge. Wala yaghtam ba'dukum ba'da. I neka i nemojte ugovarati jedni druge. E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi meita. Zar neko od vas volim da jede meso svoga mrtvog brata, a vama je to mrsko. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala poredi ovdje, dakle, gibet, ogovaranje sa jedenjem mesa mrtvog, mrtvog brata. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kada jedne prilike čuo dvojicu ljudi kako dakle spominju trećeg, ogovaraju ga, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, kada je prošao pored dakle mršine, lešine mangarca, Allahu poslanik je rekao, gdje su ta dvojica pa ih je pozvao, pa potom je rekao jedite, dakle jedite ovu lešinu, pa su oni rekli Allahu poslaniče kako da jedemo, dakle lešinu magarca, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam dakle odgovorio u značenju jeli ste meso svoga e, brata, dakle a e, gadno vam je dakle da jedete meso, da jedete dakle meso e, lešine, dakle magarca i tako dalje i tako dalje. Stoga dakle ovo je bez imalo sumnje veliki grijeh koji je nažalost danas mnogo mnogo dakle proširen Mnogo je dakle prisutan, a razlog upravo e, najveći razlog ovoga jeste što ljudi dakle imaju viška vremena, što dakle ne puno njih dakle ne poučava se Allahove vjeri, ne praktikuje Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i zato nakon toga ima dakle i viška vremena pa onda se sjedne dakle u, kafani, u kafeđinici i tako dalje, e, čajđinici pa se zatim nakon toga raspravlja dakle ogovara i tako dalje. Priča se sa znanjem i bez znanja i dakle na taj način se samo dodatno upada u upada dakle u grije. Stoga dakle čovjek mora povesti računa ovim stvarima, dakle o stvarima koje e, ruše dakle dobra djela umanjavaju dobra djela da vodi računa dakle o ogovaranju, o zavisi dakle o neispravnoj e, ljubomori, dakle ljubomori koja nije na, mjestu, sve su dakle to poruci, zavist, ogovaranje, e, neispravna dakle, ljubomora, sve su dakle to To je možda utječe problem neznane najveći, osnova svih problema. Znači osnova svih problema, zato što smo i mi sami svjesni da veliki... kako, bi mogao čovjek, kad bi trebalo čovjek, kada je se jedna, jedna kad bi trebalo čovjek da postupi, evo recimo primjer za vas. Da. Imate brada i uvijek te napada eno brada, eno ovo, ono kritikuje takve stvari. Da li treba nekoga da se da se osvane prema taj osoba, da mu odgovori na fizički način, na bilo kako ili nekako drugačije ili na koji način bi bilo najbolje da postupi osoba ne, koja stalno se napada, a bez <laughs> nikakve argumenta Fizički, nikako fizički da, da, mu uzvrati. Zašto? Zato što ovaj eh, Hasan el Basri Allahu ta'ala, kad nekoj bi ga ogovori, bi čuv da neko ga ogovara Hasan al Basri bi mu na korpa hurme ili korpa voće i bi mu prativ na njegova adresa doma. I kad bi mu ovaj vam što je ovaj, ovo je od Hasan al Basrija. Zašto? Pa vi te čuv da si ga ogovara na tvoje i tvoje mesto, a onaj koji ogovara, znači mu se uzimaju njegove dobra djela i se dala onome koji ga ogovara. Što znači da u stvari on mu napravi Hasan al Basri usluga jer mu pokloni njihova dobra djela. Ali s obzirom da ovaj bi ni ponestanale para ako bi svima slali ovaj poklon doma, znači mi se ovaj tražimo hala što ne možemo svima da pošaljemo ovaj taj, taj pokloni i da im se zahvalimo što na takvi način i ovaj poklanja svoje dobra djela, ali nama opet nije draže da ne gube svoja dobra djela, već one što ima i što smatra da ne smo u pravu i da grešimo, da dođe znači da otvoreno porazgovara o nas, da se na taj način sačuva dakle i ogovaranje, da se sačuva dakle i potvora, da iznose stvari o koje dakle ne zna, jer dosta ljudi dakle znači samo zbori, zbori za nas i tako dalje po kafeđinice, po ove. Možda nikad ne došao u džamija, ali on zna i ti kako klanjaš i gdje držiš ruke, i de, a nikad ne došao u džamija možda da klanja. Ali sve ove, sve ove zna. Tako dakle da dođe i da razgovara ako mu stanalo dakle da, da, razgovara. Pa onda zašto sme rekli od neznane sveti ja radet oni već znaju klanate i ka se klana i što se pa dešava. Pa to se naziva znanje, to se naziva informacije. <laughs> Ima razlike između znanje i između informacije. Znači oni imaju samo informacije, čula, kazala, rekla, kazala. Taj rekao take, ovaj rekao vake, ali ta informacije na kraju kad se ovaj dođe do, do osoba ispadne nešto, nešto dakle sasvim ovaj, sasvim drugo. Najvjerojatno će dojde na kraj, ne sam rekao, ja drugo je rekao. Pa, tako, evo, kad smo ovaj <laughs> A nastavite. Da, samo će ovaj da spomenem priče kad se prenosi od, od, ovaj, od jednoga do drugoga, spominje se, znači spominje se ranije da postoje dakle ovaj da postoje ovaj jedan vladar i koji želi da vidi znači koliko je ljudi, koliko prenosa, koliko govori informacije i tako dalje. I onda osvana jedno jutro i razmišlja što uradi, se probudi kao da je nešto zabrinut. I otišao kod ženu i žena gledala sam da što je, a ne mogu ti kažem što je, što je navadila žena njega i kako sam probudio sam našao jedno jajce popri mene pa sam se, sam se i onda nakon toga žena, znači normalno kao žena ako hoćeš da ti sazna znači u selo, obavesti žena ide odmah nakon toga dalje. Žena počela dakle da obaveštava dalje do ovoga. Već dakle kad počelo tujko u dvor, već se čulo kako kralj dakle kako taj vladar snese deset jajca. Kad već otišlo malo dalje po vojska pove, otišlo do sto, kad već znači došlo do svi ljudi, počelo se zbori kako kralj znači snev hiljadu ovaj jajca. Znači tako i kod nas. Krene, znači, ono, znači mala znači, stvar. Znači po vaše žene se svega jači od medije. <laughs> jači od medije. Dobro, još malo imamo naša emisija da ga nastavimo. Odmah ovo treći to možemo i da se našalime. Znači za cilj smo imali da prašame još da li vo vera posjeduje ljubomora ljubomora samo u pozitivnom smislu. Koja je dakle pozitivna ljubomora? Ljubomora... Evo recimo svega, vaki e, mhm. polam ja nekako bradicava dobro ti stoji sve i ljubomoren sam da ga imam. E, svega, da li ćeš da priželjkuješ da ja nemam tako, da ta brada mi nestane, da mi popadaju dlake, a da ti imaš ili će poželiš da meni ostane brada, a da imaš i ti isto takva brada. Znači ako čovjek poželi ove prvo, da nestane brada kod ovega da mu popada dlake i čos da ostane, onda znači tve je neispravno tve što je haram, što nije dozvoljeno. Ali ako ja priželjkujem da isto i ta takva blagodat i ja ja imam, bez da se izgubi da nestane od onoga prvoga, onda znači u tome nema nikakve znači nikakve prepreke. Dakle čovjek ima nešto od, od, od, dunjalu, primjer radi čovjek ima dobro auto. Sli ja priželjkujem da Allah i mene mi dade isto takvo auto, ali ne priželjkujem da ovaj mu se slupa auto nego dakle i mene da, da isto takvo auto. Znači to nije nikakvi problem, to je dozvoljeno, ali što normalno ambicije vjernika treba da minjeti visoke i da ne bude ljubomoran osim kada treba da minje za, pozitivne stvari. Kao što je na primjer znanje, kao što je na primjer udjelivanje na Allahovom putu. Da čovjek znači vidi čovjeka je Allah dav i metak i ga udeljuje na Allahovom subhanahu ta'ala putu i onda da nije ljubomoran u smislu da priželjkuje od Allaha i Allah njemu da mu dade takvi, taj imetak da i on ga deli na, Allahovom putu. A ne da dakle priželjkuje da ovaj mu nestane taj imetak. Da mu nestane, da mu Allah uništi i tako dalje. Ne. Dakle, ova, ovaj e, drugi način... Da li može da utiče ti ja nešto? Ljubomora. Ne, ne, što ste rekli svega, znači recimo što veliš da mu priželjkuje da mu nestane e, može u određenim situacijama da bi znači ajn ili oko jer poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao oko je hak, oko je dakle istina. Čovjek pogleda o, oko, dakle posebno ako ne kaže bismillah, maša Allah, tebarakela, ovaj dakle reći ako ne kaže, može se desiti da čovjeka da ga zadesi oko, da se razbole dakle od, oko, da mu se desi dakle kakav musibet, kakva nesreća zbog oko. Znači to je, to je moguće. I zato znači imamo dove putem koji se štitimo od ove stvari. Znači muavu i sura dakle kul e, kule kul a'udhu bi falak, a'udhu bi nas, onda dova koja uči poslanik sallallahu alejhi ve selleme Hasanu i Huseinu, a'udhu bi kelimati tamme, min kulli šeitani wahama, wa min kulli ajni lame. Utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahovim dakle potpunim riječima, od svakog dakle šeitana i od utječem se od dakle oka od lame oka, dakle koje kori oka koje dakle zavidi, koje je ljubomorno Allahu poslanik seleme i dakle tu dovu učio Hasanu i Huseinu. Na ovaj način se štitimo dakle od ajna, od oka, a kao što rekao oko je hak po hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. Ja bih prije kraj so drugi deo, a treći deo bez pauza će se nastavime da se družime, malo ovo slobodno neko je, znači e, ako imate još nešto da nastavite može, ako ne da krenemo evo treći deo, a treći deo znaš ispraćaj su osmeh evo naš radio, malo i ni komentarisav prethodni gost pre nekoliko dana veli slušajući ja, zar vi je vam praksa vake da uradite da se uradi malo s osmeh. ni kažete nešto poučno, a ne mora da bide, znači su argumenti kako do svega ste deluale su argumenti i deneska nekako niste bile malo ponervozne ili kako da rečem <laughs> eh, nešto vedodirnalo ovo naša emisija da ne smo bile toliko oštre su pitanja ili... Ne, ne, ni u slučaju, ni u kom slučaju mi je volimo otvorene pitanja, ali znači volimo i da ozbiljno prilazimo, prilazimo pitanju. Znači kad je ozbiljno, delujemo ozbiljno, kad je šala, onda se, onda se šalimo. A evo možemo znači ovaj treći dio da, spomenemo kako ne treba čovjek da bude ovaj zaviden i ljubomoran. Znači možda smo i ovaj prije mm, priča ranije spomenula, ako smo je spomenuli neka ne ovaj Dobro, imam i nove slušalci, možda i ne pratile tamo naše snimci i sve što može da dobijete uvijek u bilo koje vremena naša stranica. Znači, imam navodi primjer kako čovjek ne treba da binje ljubomoran, pa vi kada postojav čovjek dva dakle čovjeka, komšije i Allah subhanahu wa jednom dav imam dakle ovaj drugi nema i ovaj rekli drugi biv, tražim priželjkov da ima isto kao i ovaj. I onda mu bilo rečeno, dovi za svojega komšiju, što će doviš za njega, duplo za njega i ti će dobiješ dakle, će dobiješ dakle pola od toga. Ako dakle doviš za komšiju dve kuće, ti znači imaš jedna kuća. I on dobiva Allahu, o Allahu dadi komšije dve kuće, a meni jedna. Allah znači vi kad dav komšije dve kuće, njemu jedna. Poslije vi dovi, o Allahu dadi komšije dve auto, a mene jedno auto. Allah mu dav komšije dve, njemu jedno zove Allahu dadi komšije dve krave. Allah komšije dve krave, njemu jedna. Evi ka je ovaj stanav čovjek na prozor gleda se ga komšiju. Vidi znači komšija ima dve kuće, on samo jedna. Gleda znači komšija ima dve auta, on ima samo jedno. Gleda komšija ima dve, znači krave, on samo jedno. Samo jedna. Što rekom nakon toga? Znači mu došla ta ljubomora da zavisi ka o Allahu i steraj mi ka komšije obe dve oči, a mene samo jedno vika. <laughs> <laughs> e, znači takva zavis i ljubomora ne sme da bude kod nas. Vi <laughs> slušate glas eh, Bambus eh, radio, sa nama naši slušalci koji se zajedno sa nas, eh, a će čijem mi još nešto? A sumorif? Pa to je inša Allahu ta'ala za večeras s obzirom da i telefon vamo ni, ni, ovaj, ni, ni, ni se moramo da begamo. <laughs> dobro, vreme prošlo, ali od zakazan termin, ali imamo mi uvek vreme i za vas i za sve naše gosti u početak emisija što sam rekao, naš radio, naša kuća je otvorena za svi, koji god saka da dojde, da, da gostuje u radio, može uvek da bide za bilo koja tema, bez obzira da li vera, da li, da li farma, stočarstvo, poljoprivreda, bilo što da ne bi se ja nabrajao. E, vi kad se osjećate vaki, kad ste ovdje prisutni u radio? Pa ja sam ti rekao još na početak, znači kad smo gostovali u prva emisija, znači da nikad ne spomenemo bolja pitanja iz razloga što pitanja bila otvorena. Iz razloga što pitanja bila otvorena, jer se sjećam, znači još prva emisija kad bila, kad si postavila pitanja, znači sve bila otvorena pitanja, ti si, si mi e, postavi ti si vakvi, za tebe se zbori da je take, take, take i tako dalje, da radiš je da govoriš tve, Kako bi ja ne otvoreno. tebe? <laughs> Možda nesi baš tačno, ali tu i ka približno. Što sam rekao? Ti si taj koji širiš ovdje ka fitna te optužuje da širiš fitna, da širiš razdor među džemat i tako dalje i tako dalje. ja sam prašao vas i ti Idris A. Da. <laughs> Onda ti si toga. <laughs> ja sam toga. Tako da, znači, pa drago mi je i, još uvijek isti, inša Allahu ta'ala. Inša Allah ako ne već menja samo na bolje, da ne promijeni samo na bolje, a u suprotnom inšala da ostanemo takvi kakvi ovaj jesmo. I zato znači uvijek sam se osjećao prijatno i ugodno iz razloga što znači što god koji god god imao dakle da pita pa čak znači i sam ti, to je bile znači otvorena pitanja i ti sami znači, nekoliko puta se dav do znanja i, i gledaocima da postave pitanja pa čak što više smo bili ako otvoreni, čak i onaj koji bi provokativno pitanje to da postavi, znači tve smo teorisali, tve smo znači odgovarale, nastojale znači na najbolji mogući način da odgovorimo i upravo tu je on sebe koji naučini da se osjetimo znači u, ovaj radio znači prijatno i ugodno zato što nema dakle nešto iza leđa da kada smo iza leđa zborimo jedno, a kada smo ovdje kad zborimo drugi, ne smo znači otvoreni i one što se vika što na um, to je na drum što vikat naši. Во четврток е, ни бив гост е, Сјат е, Байрактар, вам ви е познат и често пути треба да биде заедно со вас и не се укажала прилика. А сте пратиле вие негово е, дружење со нас овде? Pa ne smo iz razloga što mi već dole imamo ovaj aktivnosti, posebno u to vrijeme poslejacija, ste bile poslejacija, imamo znači dole a, predavanje i iz tog razloga ne smo bili u stanju da, ovaj, da, da pratimo. Ali ako se snima kako bude, onda inša Allahu ta'ala Snimak je, tamo gdje se sve snimci i on je tamo stajan, znači na naša adresa možda čujete, ali možda ga poslušate, ako Bog da vo isto će biti ponovo vo naš radio ovdje zanos vas. Lako je svega, on misli ovdje drugačije da se, da se radi, od kad već gostov sam go prašav i drugi puta će dojde, smo dobili zeleno svjetlo da će biti on gost vo četvrtok. Pa svega bi poseranio naše slušalci i bi im kaže znači vo četvrtok ako Bogda, da, gost vo naše navičene emisije će biti Sjat Bajraktari vo isto vreme vo navečerne emisije, a vi je da vidite naš slušalac, važi? Pa, važi, ali nemojte vak ne dobro ti mi praviš konkurencija, posle sada mi uze mesto ovdeka. Pa ne, evo i odlaze druga stolica, onda da vidite. <laughs> Allah <laughs> te nagradi. Znači, mi se ove, radujemo... konkurencija napravila ovaj nazor i današnje novotarije. <laughs> znači, upravo mi se radujemo, alhamdulillah, i dakle ona, inša Allahu ta'ala, i drugi da se pridruže, da svi zajednički, znači, po Kur'an i po inša Allahu ta'ala, da ni Kur'an i sunnet bude dvodila i da svi zajednički radimo, dakle, za Allahova subhanahu ta'ala vjera A kako bi bilo gledane, da Sijat i ti, jedan bide voditelj, drug da bide gost. A malo da bide pojaka tema, jer obadva ste, kao što sam pratio ja i jedna emisija i druga, malo dobro spremne za, da kažete za vera. Vrlo rado, vrlo rado. A će primjene poziv kako je za vas? Može. Samo Hvala, salam alaikum, mhm. A će pošto pokaz sam se javio slušac. Vaš. Ajde, uvažene, hvala više što ste se javili. Imam kasevika. Dobro, naš gost će kaže me i ja imam obaveza da vi kažem kasevika. Selam, hvala. Znači, poštovani slušalci koji su se javili, malo podosno se javiv, jer mi smo priveli kraj, ali danas ga veli naš gost e, da će se obrati so odgovor na vaše postavljeno pitanje, a naš pristan gost koji gostuje svaka srbota se vika Idris Bilibani. Inače, bo prva emisija bilo tijeka, kako što ste čuli, rasprava od kede, što je, zašto došlo, doja, kako sve. Podsjetite tamo na Radio Bambus, imate od e, prva emisija koga ko sve i njegove karakteristike, znači njegovo sve što bilo prašujeno kroz javnost e, će saznati da ne bismo vraćali tema. Poselamujemo našeg slušalca, hvala što se javi malo jeste pokasno. Uvaženi Efendija ste prihvatili da će dajete odgovor i poslije naše završetka naše emisije, pa bujrom. Da, e, znači što se tiče posjete žena groblju, islamski učenjaci se razilaze. Pa jedna skupina islamskih učenjaka smatra to zabranjenim, nedozvoljenim, dok druga skupina islamskih učenjaka to smatra dozvoljenim. Kažemo, Allah opet najbolje zna, da su inša Allahu tala dokazi one skupine učenjaka koji kažu da je ženi dozvoljeno da posjeti groble jači dakle i vjerodostojniji. Ako se dakle pod uslovom da se žena pridržava dakle adaba, dakle ispravnih stvari prilikom posjete posjede groblju. Zašto kažemo da je ovo dakle mišljenje ispravnije? Prije svega zato što je poslanik sallallahu alejhi ve kada je posjetio grob svoje majke Amine rekao prisutnima: "Ja sam vam ranije zabranjivao da posjećujete groblje, a sada vam to dozvoljavam, pa posjećujte groblje jer doista groblje podsjeća na ahiret." posjećujte groblje jer zaista, zaista groblje podsjeća na ahire. Dakle ovdje se Allahov poslanik obratio svima. Nije rekao posjećujte samo muškarci ili samo žene, već je generalno rekao posjećujte groblje jer doista groblje podsjeća na ahiret. Zatim drugi dakle hadis, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prošao pored žene koja je stajala pored groba i plakala. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme boj se Allaha i saburaj. A ova žena nije primijetila da je poslanik sallallahu pa je rekao pa je rekla, tebe nije pogodio musibet koji je mene pogodio, bježi od mene. Dakle, cilj je da kažemo kako je ovdje ova žena bila na groblju. Allahov poslanik joj nije rekao boj se Allaha, zašto dolaziš na groblje, idi kući. Već je dakle rekao samo da se boji Allaha i da, dakle, sabura da sabura. Zatim također treći hadis, a radijallahu anha je pitala poslanika sallallahu alaihi selleme: Allahov poslanice ako odem na groblje, šta da kažem? Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam poučio da, kada dakle, dođe na groblje, da prouči dakle dovu, Assalamu alaikum dara qavmi minal muslimin, wa inna inša Allahu bikum lahiqun, jagfiru Allahu lena wa lakum, neka selam na vas, stanovnici groblja od muslimana, i mi ćemo se inša Allahu tala priključiti vama, da Allah oprosti nama i vama. Dakle, ovdje Aisha radijallahu anha rekla, ako dođe na groblje, šta da prouči? Allahov poslanik joj nije rekao nemoj da odlaziš na groblje, već je dakle poučio dovu, poučio dovi koju će proučiti kada uđe na kada uđe na groblje. Tako kažemo, dakle... Samo malo, samo malo. Iako završila naša emisija, sam dozvolio ja da našemu slušalcu kažeš, ali veli se kad će ta žena ide i da prouči dova. Da. Malo pre ste zborili da ne je baš dobro da se uči na groblje Da se ne uči Kur'an da se ne uči znači Kur'an, da ući uči Fatiha, da uči Pelek Nas. Ne, nego da prouči dova. Znači ovo dobro se i postaje pitanje jer znači kod naši slušalci možda kad se spominje dova njemu odmah mu ide pamet na Kuran, Kuran e, od Kuran, kulvala felek nas. Ne, znači kad, kad kažemo da se prouči dova u smislu da dođeš na grob, da, da kažeš o Allahu smiluj mu se, ako je dakle majka ili, ili babo tu ukupan, smiluj mu se, oprosti mu, podigni mu dakle deređe u džennet, sačuvaj ga od kabursko iskušenje, Тоа е значи дова. Па сега сега премиер да разјасниме нашим слушалцам, мало више ја кога сум загостувал со вас веќе постепено може би негде и да бидеме и Се специјализува за ова. Да. сега би сум сека да прашам да појасниме нашим слушалцам. Да. Дова и Куран, значи суре има различити дова каче оправо молба. Да, да. Јер Куран Јер сега може и на нашички. Значи да. не мора арапски да се практикува или све каче замине покрај гробле да се да. обрати Da, posebno za onoga koji ne zna. Ja se vika, Znači molba, to je našički, možda razjasni mi da je tijad molba. Da, moliš Allaha subhanahu wa ta'ala za tega mejita, za tega... Da li ima razlika između sura i dova? E, da, ima razlika. Jer kje znači- nas, ke nas se reče izuči dova ili ispu ili izuči dova malo kako god e, naš i svača će biti pobukvalen, izuči dova. Da. Kad se zameneš pokraj grobiša izuči dova, esega. Recimo uči kulu zarabin nasif, felek, kuluvalo i tako dalje. A, međ, a da ima tu je razlika dova, znači se zamoluje ili se zamoluje za da, ima razlika. Zato što znači kuranska sura može da nje znači samo sura da nema ništa u njoj nešto da se traži. Evo na primjer ako proučimo kul huvallah. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa yulad yakul lahu je poznata sura. I prevod. Reci on je Allah jedan. Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen nije i nikomu rava nije. Znači ovdje kad nema nešto da, da tražiš da moliš od Allaha subhanahu wa ta'ala. A kad ima nešto dakle da moliš od Allaha subhanahu wa ta'ala, e onda je tve dova. Onda znači sve se naziva dova. Allahu smiluj mi se, oprosti mi, obskrbi me, smiluj se koja mamu umrlo babu je, majke i tako dalje. Podigni mu deređa u, u dženet, oprosti mu njegove grese, sačuvaj ga od kaburska patnja, proširi mu dakle njegov grob, učini njegov grob da bude od dženetskih bašti, a sačuvaj da njegov grob bude dakle od džehennemskih provalija. Znači ova dova što čovjeku ne mora dakle na arapski, ako zne još bolje, ali znači neka dovi o svoje znači reči, jer je cilj znači da bude od srce što se vikada upućuje i da čovjek zne da čovjek zne. Ali ako on uči primjer radi, evo da kažemo Fatiha. Znači uči Fatiha, prevoda ne bi spomenje da dakle arapski, hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Ako sanam na grob. Znači što je tu za umrog ništa? E, e, e, milostivom samilosnom, vladaru sudnjega dana, Sad ja recimo može da go reče kad će se nade dobro će reče elhamdulillah. Da. Hvala Allahu. Se zahvali. To je mesto. To je znači mesto. Tu da se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. Tu je mesto za zahvala. Ali znači kad se nalaziš kod grob, onda je tu i mesto da doviš, da tražiš da Allaha nešto za tega mrtvoga. Jer na taj način on će se okoristi. A ti ako ti neš tamo, proučiš Fatiha. Prvo znači Poslani seleme ne uči Fatiha. Drugo, u ta Fatiha ništa ne se zatraži za njega. Evo sam spomenula tri ajeta. Posle što, vi što ide u Fatiha, i Iyake nabudu, iyake nesta'in. Samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. I gdje nas siratal znači, mustaqim. I samo tebe ti ja se zna koga se obožava. Da. Onda ako zamisli osoba da prati jedije Rahmetli koji preseli Onda? Nema. Znači ne postoji u islam, znači nešto prasanje e, hedije i tome slično. Znači to ne postoji u islam. Nego samo ne da je povezano, logički ne je povezano kako ja vas razvijem nivo prevod. Jer posle vika u fatiha uputi me na pravi put. Znači ovaj čovjek preselim, ti svega se stanam kod njegov grob i, i vikaš za sebe uputi me na pravi put. A dobro, što je za umrlog? Što si ostajem onda za umrlog? Evo za sebe doviš. To je si mogao, znači ta fatiha i doma za <laughs> znači ta, ta, da, da, vi on <laughs> ništa od toga ne mu ni stiza, znači niti dobro djelo, niti ništa. Ta fatiha on može dakle da je uči i, i, i doma. proučija fatiha, imaš nagrada kod Allaha subhanahu ta'ala. Ali ti si došao na grob i da se mrtvi koristi nešto od doma koja učiš da moliš Allaha za njega. E tega da će, će imaš i ti nagrada i dakle i on inša Allahu tala kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Da prevedem kraj ali kraj da ne vide su nastupa ako jedna ženska osoba ide na grobišće i posjeti. Znači se dešava da ide malo kemezar da da nešto e, recimo što raste trave ovo ono da skine da ukrasi ili tako dalje znači da skine ne da ukrasuje na koji način i kad bi trebalo da postavi, pošto nas sluša baš vino prašav i lepo je da naše slušaoci čujete a naročito naše majke sestre žene i tako dalje da alat te nagrade ovo je jako bitno znači ovaj drugi deo jer mi smo rekli u odgovor da mora da posjeduje dakle prilikom obilaska groblja znači islamski edeb islamski bonton prilikom obilaska groblja da se ne suprotstavlja islamskom bontonu normalno znači prije svega žena kada izlazi iz svoje kuće mora biti islamski odjevena islamski dakle pokrivena zatim nakon toga dakle kada dolazi na groblje da ako želi da prouči dovu, da prouči dakle dovu. Ako želi nakon toga da očisti dakle oko groblja ono što je oko groba što je dakle popadalo ili poraslo od trave i tako dalje, da to očisti dakle oko groba, onda dakle tu nema tu nema inša Allahu tada nikakve, nikakve prepreke. Zatim nakon toga kad dođe dakle na grob da ne nariče, dakle da ne podiže svoj ovaj glas, jer posebno dakle ako je tek osoba primjer radi preselila i žena tek brzo nakon njegove smrti ode na grob, znači postoji velika mogućnost da tamo dakle kuka, da nariče i tako dalje. Znači ovo su stvari koje su koje su zabranjene. Ako će se žena kloniti dakle ovih zabranjenih stvari i raditi samo ono što je dozvoljeno, onda kažemo inša Allahu tada, tada nema nikakve prepreke u tome da posjeti dakle grob svoga umrlog, da prouči dovu za njega, da eventualno dakle očisti grob i zatim nakon toga dakle vrati se svojoj kući. I dakle normalno isto tako da ne pretjeruje u tome. Jer je Allah poslanik rekao da je Allah prokleo žene koje mnogo posjećuju groblje. Dakle, ne puno. Jer dakle Allah poslanik rekao Allah je prokleo žene koje puno posjećuju groblje. Već dakle to bude s vremena na vrijeme. Ne dakle svako malo pa ode na grob. Ne, već dakle s vremena na vrijeme da ode dakle posjeti grob. Kad će proješ pokraj grobišća, kad treba da živ čovjek da postupi prema osobe koje preselile. Znači da prouči ona dova koja smo spomenuli, a tu je, znači, ja spomenjemo svega u prevodu značenja, neka je selam na vas ostanovnici grobova od muslimana. I mi ćemo se, inša Allahu vama priključiti da Allah oprosti i nama i vama. To je znači ova dova koja je poslanik Seleme, koja je poslanik poučio Aishu radijallahu anha, da dakle dovi onda kada dođe na ulaz u groblje. Dakle, prolaziš pored groblja. Iako možda ne ulaziš, ali prolaziš pored nekog muslimanskog groblja, od sunneta je, od prakse poslanika Seleme, da proučiš ovu dovu ako je znaš. Da li je ispravna praksa koja se dešava i su imam znano i čujeno, znači osoba zamjenuje i dava selam na groblje, znači selam koji se dava i živim lužam i on nakon toga vraća selam isto sebe. Ne, ne, ne, znači da vraća selam, ne, nego samo da nazove. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve ovdje kad ne pouči samo da nazovemo. A što se tiče vraćanja selama, znači selam će biti vraćen. Ako od nikoga drugog, onda od meleka inša Allahu ta'ala. Dobro, tu je sad kada praktikuje, pošto oni ne može da vrate veli selam alejkum, vi ste preselili. Vi ste preselili, a mi evo sme po vas Često čujeme od naše možda i ja praktikujem, ali i od naše dosta Da, pa znači ovo se poklapa, evo što se spomenav, uglavnom tujka je blizo od ova dova koje je poslanik sallallahu alihi wasallam dakle učio. To je znači značenje te dove, tako da je ispravno, samo znači što ne treba da nakon toga da vraća, jer to ne ne pouči poslanik sallallahu alihi wasallam, a mi znači nastojimo da sledimo poslanika sallallahu alihi wasallam. Mi kad što smo krenale, malo nije i još druge dva sata, i nema me znači obaveza druga koja terminski zakažuje me, a kad bi neko zakažao termin poslije vas, znači vi ako imate sat ili sat i pov, onda bismo je prekinale, da bismo uvažili druge naše gosti, kad što malo ne kritikuje ti ne napadaju, velet, samo u zrno vreme primate nekuje je ođe, imami, E, bili bani tamo šta ti ja znam, a čvera smo prenosili i hudba, jer naša ekipa uvijek sve kide će biti prisutna i za hajer što može da se iskoriste naši slušalci, što se potrudim da preneseme. Ja bi sam privev kraj i poštovani slušalci, hvala što ste bili su nas, sa našeg gosta i ova današnja sobota. Vidite na mene i vi koji slušate ovdje i vi koji slušate širom sveta putem radio interneta. Ne zabravajte da u četvrtok imame drugog gosta, bas ga na poziv smo go pozvali, on će biti ovdje prisutan i će dojde. Sjat e, Baraktari će ide Bajraktar ili Bajraktari, to je prilično, znači to je da se greši ne je vezano za naša tematika koja ovdje kad praktikujemo i precizno tražimo odgovore od našeg gosta. Uvažene Efendija, hvala što ste bile i ova sabota zajedno sa nas. Se nadam da će vidjeti i druga, ako reko hvala, Inšala, ako ne zabrane Ako ne ako bude put očišćen, vi se javite, će vi kažeme da put e, je očišćen, a što se tiče ako se plašite od sneg za ladnoća, ovdje imamo temperatura i bez grejane, jer naši slušalci ne zagrive, su pitana i same među sebe. Allah te nagradi, hvala vi za još jedno ovako lepo druženje i Allaha subhanahu ta'ala molim da inša Allahu ta'ala i dale potraje ova dakle naša druženje na ovako dakle e, je dobar dakle i lep način i Allaha subhanahu ta'ala molim da inša Allahu ta'ala svima nama oprosti dakle naše grijehe i nama dakle i slušaocima da svima nama ukaže na pravi put da nam olakša slijeđenje pravog puta da nam inša Allah ukaže na put zablude i da nas učine od onih koji ga se klone da i ja dakle iskoristim priliku da na kraju poselam dakle slušaoce salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu